Awit, Kabanata 32 Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh, hindi siya nanlinlang nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala. Ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin. Sa oras ng kagipitan, ikaw ang tawagin. At sa bugso ng bahay, di sila aabutin. Ikaw ang aking lugar na kublihan, inililigtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo't pagliligtas. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renta. Labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. Lahat ng tapat kay Yahweh, magalak na lubos dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng sa kanya'y sumusunod.